Sembetzkano. Sembetzkano. Өнөөдөр бас баяртай баярын өдөр яагаад гэвэл яг энд энэ өвлийн анхын цаас орсон. Тэгээд цаас ороод танда би ер нь 30 нас 30 насанд өмнө 30 жилийн өмнө би цаас бариаг байсан цаац харааг байсан. Тэгээд монгол хэлэд анх нь цаац харсан тийм учраас цаац уруул таньцаа энэ сайн мэдрэмж байдаг. Тэгвэл чүгт нуруу а цаац уруул оо ямар гоё маргааш сайн өдөр боллоо. Тэгээд өнөөдөр эрт босоод тэгээд тохоор хараад миний мэдрэмж маш сайхан боллоо. Тийм учраас өнөөдөр ордо хүртэл явж явахдаа цаацаар цаасан дээр яваад гоё байсан. Тийм учраас та нартай бас баяртай байна хаа мэдгүй. Би <laughs> миний хувьд би баяртай байна. Өнгөрсөн дөрвөн хоног Есүсийн шивнаар Есүсээс бидний итгэл өсгөгч гэж хэлжсэн тийм ээ. Санжана санжагам уу? Санжагам уу? Аа итгэл нь маань өсгөгч гэж ярьжсэн. Тэгээд Есүс тэд нарын Итгэл яаж уцгугч гэдгийг сайн тайлбиж өгсөн. Өнөөдөр ч гэсэн яг энэ маягаар аль тань юм сонсож байгаа. Бидний амьдрал, бидний итгэгч яаж өсгөж болох вэ? Нэгдүгээр уншлагаас хоёрдугаар уншлаг бас бас айдал дээр яг энэ тухай сонсон. Бидний амьдрал, бидний итгэл, бидний бурхантай холбоотой амьдрал бол сүнслэг амьдрал яаж илүү байх болох юм. А энгийн маягаар тандаа амьдрал тийм сайн биш. Тэгээд өнөөдөр яг энэний тухай сонсож байгаа. Тэгээд энэ долох баг өгөрсөн долох хоног ерөн ажлын өдөр орооцдог хүмүүст энд бид нар энэний тухай өдөр бүр сонсож байсан. Уншлагаас сайн сонсож байсан. Тэгээд энэ өнөөдөр итгэл холбоотой зүйлийг гарч байна. Нэг түгээр уншлагаас Нааман гэдэг хүн байжээ. Тэгээд алдар дээр 10 уйман овчтой хүмүүс бас байжээ. Нааман бас уйман овчтой байсан. Уйман овчтой юу гэсэн үг вэ? Бидний хувь Монгол минь овчтой байхгүй хаа Энэ увчтай юурын увчин юурын арьсан дээр олон юм гардаг. Олон шахар тэгээд маш маш муухай байдаг. Уйман увчтай хүн ерэн би бас тэр хүнээс харж байгаагүй гэхдээ уншаад уйман өвчтэй ямар байдаг вэ? Хоол жишээ нь 100 100 м зайтай байх тэр хүн байвал яг түүний мохе үнэртэй гардаг. Тэгээ өөр тэр мөхөө өнөр ер нь өнөрж болно. Маш хүчтэй байдаг. Тийм учраас Есүсийн үед бас Мосегийн хууль хууль дээр энэ хүмүүс бусад хүмүүсээс хоол байх хэрэгтэй. Бусад хүмүүстэй хамт амьдарч болохгүй. Сэн ойлгож чадна ягаад гэвэл энэ хүмүүс а мохе үнэртэй тэгээд усаад ороод э, өндөртэй ус хийчихсэн энэ өндөртэй маш хүчтэй байсан. Тэгээд энэ нааман маань энэ өвчтэй байсан. Бусаад 10 хүн энэ өвчтэй байсан. Нааман хин блэ байсан бэ? Нааман Сириагийн хаан Арам гэдэг цэргийн тэргүүн байсан. Цэргийн тэргүүн тэр үед том хүн байжээ. Өнөөдөр ч гэсэн тэрхүүн цэргийн тэрхүүн ач том хүн тийм ээ бас Монгол захтагийн дараг Израиль тэрхүүн дараг маш том хүн энд ирвэл бүх хүмүүс оо энэ агуу хүн яг ерөнхий шиг хаан шиг тэгээд тэгсэн чинь энэ хүн энэ өвчтөд хүрсэн тэгээд түүний амьдрал дэндүү хэцүү байсан ягаад гэр тэрхүүн штэ тэгээд том хүн Тэгээд энэ үчтэй хүмүүстэй хамт амьдарч болохгүй. Тэгээд түүний санаа маа зовжсэн. Тэгээд энэ Сирия Сирия газар амьдарчсан. Тэгээд Йордан гэдэг газар Элиша ээж өсүүлэгч байжин байсан. Тэгээд энэ ээж өсүүлэгч яаж уусах вэ? Энэ түүний болоод Израиль түүний дор байсан хүмүүс түүнийг хэм билээ Нэман нэмэнд хэрсэн. Нэг иш үсүлэгч байдаг. Энэ Йордан гэдэг газар байдаг. Йордан гэдэг газар Израиль байдаг. Тэгээд нарийн Сириа амдэрч ясан. Тэгээд та тийш явах хэрэгтэй. Энэ иш үсүлэгч олзвол таны өвчин эдгэр эдгэрч болно. Тэг шууд босоод Израиль руу явсан энэ хүү Элиша Элишатай уулзсан. Тэгээд Элиша юу хийсэн бэ? Яг өнөөдрийн гарч гарч байгаа уншлаг тэнд байгаа. Түний эцэг минь тэр иш үзүүлэгч танд агуу зүйлийг хийсэн бол та хийгээгүй байх байсан уу? Гэтэл танд угааж зэвэл бол гэж байхад та тийхгүй гэж юу? Гэтэл тиймээс наман явж бурханы хүний үгийг дагуу Йордан голд долоонуудаа буулгав. Гэхдээ өмнө эхлээд энэ хүн яаж би том хүн яаж энэ юм хийж болохыг долоонуудаа Йордан гол дээр буцаад буулгав гэж хэлсэн. Гэхдээ Нааман том хүн байсан шүү дээ. Бид наа ярьсан. Тэгээд яаж энэ Йордан гол жижигэн гол байсан. Бас бохир гол байсан. Тэгээд яаж би том хүн энэ шиг бохир гол дээр хийж болох юм? Болохгүй. Би том хүн, би цэргэн. Цэргэн дээр тэргүүн. Тэгээд энэ энэ энэ үзүүлэг хийж байгаа юм яаж би яаж хийж болох юм? Гэхдээ түүний болоод хой энэ ийш үзүүлэгс бурхан өөх түүнийг түүний дамжуулан бурхан үг ирж байна. Тийм учраас заавал энэ хийж хэрэгтэй. Хийх хэрэгтэй. Жохонд ярицаад ярицаад Неман хийсэн. Долоонуудаа Йордан гол дээр буцхаад тэгэхэд түүний би яаж болсон бэ? Түүний би махболд нялх хөхтийн би махболд мэд дахин сэргэж тэрэр цэвэр болжээ. Тэгэд маач баяртай байсан. Яг гэвэл яг түүний хүсэж хүсэх байсан юм яг тэр цаг борсон гэдгээс тэр маш баяртай байсан. Тэгэл баярлаад юу хийсэн бэ? Өнөөдөр сайн сонсон. Үзэгтэн аа тэгээд тэрээр бухил бараа болоход бурхийнхоо хамт бурхан хүн рүү эргэж эргэж ирээд а Элишагийн өмнө зогсоод үзэгтэн бүх дэлхийд ямар ч бурхан байдаггүй зөвхөн Израиль Израильд байдгийн би одоо мэдлээ. Яг тэр түүний олон жил хүсэж байсан юм түүний мөрөөдөл борсон учраас маш баяртай байсан. Тэгээд бурхан төш таша таша ташаж байсан. Яг тэр их баяртай байсан. Энэ Senium. Хойдгоор алдаал дээр 10 хүн байжээ. Алхам нь өвчтэй байсан. Энэ хүмүүс нэг юм хийрээгүй. Бурх бусад хүмүүстэй амдирч болохгүй учраас хөлн дээр хонх зүүж байсан. Тэгээд тэр хонх зүгээд хол газар явж байхдаа хүмүүс сонсож болно. Хөөе, өвчтэй хүмүүс ирж байгаа. Бид нар хоо явах хэрэгтэй Тийм учраас тэр хүмүүс бас нэг агуу агуу дээр <laughs> дандаа амьдарч байсан. Тэгээд нэг хүн а Есүс өгч байхдаа энэ хүмүүст хийсэн. Ягаад гэвэл Есүс өгч байхдаа дандаа хүмүүс а дуудаад маш баяртай байхдаа байх тэгээд энэ хүмүүс хүмүүс сонсон. Тэгээд тэд нарын сонсож байхдаа Есүс тэд нарыг эдгэрч болно. Тийм учраас Есүс рүү ирээд яаж үрдсэн бас цонин. Яагаад гэвэл Есүстэй хуузаж болохгүй. Миний бодлоор Есүс тэд нар руу явсан. Яагаад гэвэл энэ хүмүүс мэдээж овчтой байсан бусад хүмүүс амьдраж чадах болохгүй гэж мэдэж байсан. Тийм учраас Есүс өөрөө хүсэл тэд нар руу явсан. Тэгэхэд а энэ хүмүүс Есүс хараад Есүс юу хийсэн бэ? Есүс эзэнтэн биднийг олчоогоч гэв. Есүс тэднийг харуултаа яв өөрсдийгөө тахилж над үзүүл. Ер нь тэр үед энэ өвчтэй эдгэл бол тахилж нар зүйл лам лам лам наруу яваад яг лам энэ хүмүүс эдгэрсэн гэж а тодорхой багтааж хэрэгтэй байсан. Тийм учраас энэ хүмүүс заавал тэнд лам руу явах хэрэгтэй. Тэгээ тэнд тэнд тэнд яваад өө нэрэ бид нар э, бидний өвчин одоо байхгүй одоо эдгэрсэн Тийм учраас одоо бид нар сэн хүмүүс одоо цэвэр хүмүүс бохир хүмүүс биш. Ягаад гэвэл үед энэ өвчтэй хүмүүс бас бохир хүмүүс гэж хэлжээс хэлжээсэн. Гэхдээ энэ хүмүүс баярлаад тэр нарийн өвч нь одоо байхгүй юу хийсэн бэ? Аа за за бодоо бид нар их чөлөөтэй бүр бусад хүмүүстэй хамт амжиж болно бид нар оо одоо holiday а жоохон ари хугаад баярлах хийж хийж болно тэд нарын зам дээр явсан. Гэхдээ тэр нарын тэр нарын донд тэн 10 хүн еврей хүмүүс байсан. Бас нэг нь самар хүн байжээ. Энэ жохон бас маш маш маш сонин яагаад гэвэл тэр еврейчүүд самарчууд хичээж хамт ирж байгаагүй. Хамт амдаж чадахгүй. Яагаад гэвэл бас самарчууд бохиртай хүмүүс. Еврейчүүд зөвөр хүмүүс гэж бодож исэн. Гэхдээ өвчтэй байсан учраас Самари хүн байсан ч э, эврэчүүд байсан хам байсан ч тэр хамаа байгаагүй хам тамдричсэн. Гэхдээ твэр болоод хөө нэрэ чи самар хүн яваач. Төнийг хуусан. Тэгээд бусаж явсан. Энэ хүн одоо яг хөө миний амтраар яг хөө Иесус руу бусаж явсан. Бурх Иесустэй Иесус юу хийсэн? Түнд тарахад өргөв тэр Самари хүн бэжээ. Иесус түүнээс асуусан. Бусад юусэн хүн хаш авсан бэ? Ягаад ирээгүй? Оо тэр хүн тэр хүмүүс бо хэрэггүй. Бид нар одоо эдгэрсэн сэн хүмүүс болсон. Тэгээд бид нар одоо ямар ч э, шалтгаан Иесус уулзах байхгүй гэж хэлсэн. Одоо энэ хоёр унцлагаас нэг хоёр гөрөө юм уншиж мэдээж болно. Нэг түгээр тун Бурханаас юу гуйвал юу авахар бэгага Тэнгэр бурхан тушааж болохгүй. Тэр өөрөө мэдэн. Бид нар тандаа бурханаас юм гуйдаг. Сайхан амьдрал тандаа түнэс гуйдаг. Тэгээд энэ сайхан амьдрал яаж яаж яаж яаж яаж борхи заавал бурханыг тушааж чадахгүй өөрөө мэднэ бид нар бид нар а сэн амьдрал амдмар вэ тэгээд их мөнгө өгөх сайхан нөхөр өгөх сайн нөхөр өгөх сайхан бүсгүй эхнэр өгөх бурхан өөрөө мэднэ Гэхдээ бид нар итгэлтэй байх байх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бурхан өөрөө мэдэн Бидний зүгээл сайхан амьдрал бурханаас гуйсан. Тэгээд яаж сайхан амьдрахыг бурхан өөрөө мэднэ. Тийм учраас итгэлтэйгээр бурханаас гуйх хэрэгтэй. Түүнийг тушааж болохгүй. Эл хин блэ нааман бурханаас идгэрэх гуйсан. Идгэрэх идгэрэх түүнээс түүнээс гуйсан. Гэхдээ яаж идгэрэхээ түүний асуудал биш. Бурхан өөрөн бидэн. Тийм учраас э, Самар э, Сирия э, амдрич байсан чигсэн Израиль руу явуулсан түүний ээж үзүүлэгч үзүүл үзүүхээр явуулсан тэгээ тэгээд яг юу хийх вэ? Миний бодлол намангийн хойв гэл бодлоор а зүгээр би том хүн учраас Элиша зүгээр гар сунгаад би намайг эдгэж болно гэж болсон. Ягаан би том хүн. Гэхдээ өөр нөгөө хийсэн юм яаж би хийх вэ? Ийм би хорох болохгүй. Тушааж болохгүй. Бурханыг тушааж болохгүй. Өөр мэдэн. Хоёрдугаарт нь бид нар Тэнгэр бурхантай харилцаа бардам зан гаргаж гаргах болохгүй. Бардам зан энэ наам нь маш балдан байсан. Тэгээд одоо яг оо би яах вэ? Би том хүн энэ юм би бардан зан их гаргаж байсан тийм учраас ягаад гэл тэр том хүн байсан. Ийм байж болохгүй. Би нар даруухан хүн байх хэрэгтэй. Тийм тэр үед бидний бурхан гүйсэн юм заавал өгөж болно. Ягаад гэл даруухан байх бид нар даруухан байна. Энэ бас 10 хүн юус тэ нөгөө юус юус хүн маш бардам байсан одоо бид нар амьдрал одоо сайн боллоо одоо дахиад бурхан руу явах хэрэггүй гэхдээ нөгөө хүн дарухан уучраас Есүс руу буцаад явсан тэгэд илүү адислах огсон авсан бүр Есүсээс авсан түүний амьдрал илүү илүү сайн болсон яг гэд бардам а зан гаргаж гаргахгүй гурдугаар цун бид наа тарахаар өргөх хэрэгтэй. Бидний бэга бүх юмыг бурханаас авсан бурханд бидэнд өгсөн учраас заавал өргөх хэрэгтэй. Өөр арга байхгүй. Заавал а өргөх хэрэгтэй. Эр нэмэн очтой эдгэрсэн түүнийг эдгэрэд буцааж ирсэн. Эриша бэрэг өгмөр байсан гэхдээ Эриша ямар ч бэрэг аагүй. Юу хэрсэн бэ? Эзэнд өргөх болно. Э, Энэ уншвалсан. Хэрвээ миний өмнө зогсдог эзний амд буйгаар тангарч байна. Би юу ч авахгүй гэлээ. Нэман авах авах рохатуник яткарсан боловч Тэр татгаартав. 8 нь хэрвээ үгүй юм бол та болоо хоёр дуусанд анх химжээний шороо ядах өгөөч. Учир нь болтон дах хиж шатаалт дахил өргөхгүй. Өөр бурханыг дахил дахихгүй. Харин эзэнд өргөх болно. Төний амтраар санд борсон тийм учраас бурханд өргөх хэрэгтэй байсан. Өнөөдөр бид нар энд байгаа. Яагаад бид нар энд ирсэн? Яагаад бүтэн сэнүүдээр мөргөөл оролцох хэрэгтэй? Яагаад гэвэл биднийд бурхан өгсөнд бүх юма түнэн түнд түнд өргөх хэрэгтэй. Тушаал махтарын энэ миса юу миса ямар утгатай? Тарахрын ёсрол махтаал тарахрын ёсрол гэж хэлдэг амархаар миса гэж хэлдэг. Гэхдээ бүтэн нэр магтаал тарахын ёслол. Өнөөдөр энд ирээд бурхан бурхан бидний ам бага бүх юмыг түүнийг түнд өргөж өргөж байна. Тийм учраас даавал бүтээсээ нүдөр мөргөл ороорцох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ үедээ бид нар бурханд өргөх өргөж байна. Бидний амьдрал бурханд өргөж байна. Тийм учраас бид нар а я заавал энд бүтээн сэндүүдээр ирэх хэрэгтэй. Бидний мөргөрөл мөргөр хийх хэрэгтэй. Гэхдээ зарим зарим хүмүүс а би завгүй бүтээн сэндүүр би мас орооцох чадахгүй. Тэгээ танаар дандаа ярддаг. Манай лам нар дандаа ядрагатай Монгол хэржүүч мэдэхгүй Тэгээд би яагаад тэр мэд Монгол хэл мэдхгүй ламнараас яагаад сонсох хэрэгтэй? Лам Монгол хэл мэдхгүй мэдэн тэр хамаагүй. Бид нар энд ирээд бурхан өргөх бурханд өргөх хэрэгтэй. Бурхан бурхан үг үг сайн сонсох хэрэгтэй. Бурхан бас бидэн тэр юм хийвэл дараа нь ойлгон өгөж болно. Тийм учраас өнөөдөр өнөөдөр байгаа баяртай байх хэрэгтэй. Ойлгосноо оргоогүй тэр хамаагүй. Гэхдээ уншлаг уншсан бас бидний энэ дөрөхөног авсын юм бурханд бурханд өргөөд бас таарах давс байдаг. Тэгээд Есүсийн би Есүсийн сонц болгоод энэ хамгийн чухал юм, хамгийн агуу юм бид нар заавал хийх хэрэгтэй.